Vos vet zavem shiach vet kimen Hoy vos vet zavem shiach vet kimen Ven mushiach vet kimen Vet er vasen mit di finger De zen in de kinder De zen in de kinder wo so bin mi karif gibe hoy gi gi le ya shlaime The Mashiach wird kommen, mit dem Wasen mit den Fingern. Die sind die Kinder, die sind die Kinder, דיגי ליאש לאימע Wenn Moschiach wird kommen, wird die Wasen mit die Finger. Die אין in die Kinder, die אין in die Kinder, wo es ob ihr mich gar nicht gewöhnt. Die Gehle, ja Schleime. Loi im Ischi mi Pichu, im im Mi ומר השם, ומר השם, מה יעטו ויעד עולם. לא אם שימי פיחו, אם מפי זרחו, אם מפי זעירה זרחו. Umarashem, Umarashem, Mayatu viyado מה יעטו Shia wird kimmel, wird die Vase mit die Finger, die sind in die Kinder, die sind in die Kinder, und so bin ich mit Karif ve mushiach ve chimen ve ti vazen mi di finger dei zen in di kinde dei zen in di mi kad ev gevei di gile yaslaime Tiri dai tarai tai tiri dai tiri na na na na tai tiri dai mai tarai tai tiri dai

lo im shim mit khu im mi pi zarakhu im mi pi ze yer zarakhu yu יעטו u marashe maya tu vi ando מידי פינגן, די akh vet kimem vet vas די di finge dei zen in di kinde zen in di kinde vos schleime wer muß ich wer schimmen für die wase mit die finger de sind in die kinder de sind in tiri da i ta ra i ta tiri do e tiri da na na na ma i ta tiri do ma i ta ra i ta tiri do tiri da i ya ya tiri da i ta ra i ta tiri do e tiri da na na na ma i ta tiri